Esta esura ya ikumi Okusimwa kwa Moridekai Omkama asuero ensi neze myaro azitawo mushoro Ebikorwa bye byona ebyo bushobora na amani na makurugona gobukuru obwo yaire Moridekai byandikirwe omukitabo kyamakuru ageira agaba kama ba Media na Perisia kuba Moridekai Omuyaudi akaba ali wakabiri amkama Aswero omungoma. Akaba ali muntu mukuru omubayaudi. Yaranganwa omubanyarugandabe kuba akababonera obuge. Yayendera abantu bebona emirembe.